E, selam aleikum, da li je veći sevap da se nakon klanjanja farza, jacije, namaza, ode kući i klanjaju sunneti i vitr da vas Allah Đalšanuhu nagradi selam baručija. Bismillah, salatu wassalam, rasulillah. Sunne nakon zikra jacijskog farda, nekad klanjamo u mesčidu, a nekad klanjamo u kući znači da bude praksa kao što je praksa poslanika ali svetovo se nam. Kada je pitanje vitr namaz, onda ostavljamo kućama. Ako nećemo ustati zadnji dio noći klanjati, onda ćemo pred spavanje klanjati vitr, a nećemo klanjati u mesečidu.